agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira haravugwa ubukene bw'igitoro mu ntara ya Ngozi aho ngo ku masitasiyo indwi yose ari muri iyo ntara tana hamwe kiboneka araheze iminsi ibiri ariko kuri magendu hiriti riraboneka ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi bine na bitanu gusaba ikigongwe ku mugaragaro ngo birafasha ku wagisabye n'abiwe no kuri uwo yakoze icyaha umukuru w'umugwi severe bugeje ukuri no kurekuranira yabishikirije ejo mu ntara ya Ruyigi igihe hasabana ikigongwa abantu ku mugaragaro hahimbazwa umunsi wari wisabukuru y'ubutungane n'amahoro buca nandi nkino nayo iza kutubwira ibijyanye n'ingene umuntu yize iby'ubuganga ategurwa kugira azobe uwuvura abakinnyi b'umupira w'amaguru mukanya kanya n'ido n'ido ry'ano makuru sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ndasubiye kubaramutsa abantu batatu bo muri komine n'intara ya ruyigi barasabye ikigongwe ku mugaragaro kuri w'imana ku bwicanyi bakoze mu rw'imogo mu mwaka wa mirongo icyenda na gatatu abantu batanu nabo bakaba aribo batanze ikigongwe abatanze ikigongwe basaba bagihawe kubera karorero abandi Pierre Cravenda yicariye arongo mu Gisevere wo kuvugana ukuri no kurekuriranira amenyesha ko gusaba ikigongwe ku mugaragaro bifasha umuryango w'uwakoze ikibi bikanaruhura uwagikorewe ibyo bikaba byabereye muri paruwasi Katolika ya Rusengo mu kuri w'Imana Gisabukuru y'ubutungane n'amahoro n'inkuru tubaza Jean Claude Nshimirimana umwe muri abo ni umugabo wo ku mutumba nganji muri komine n'intara ya Ruyigi yasabye ikigongwe umukenyezi yiciye nyina wiwe mu gwimo rwo mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icenda na gatatu apfukamye asavye imbabazi suzana girira ikigongwe guhura suzana ndabuje guhurira umutima wanje suzana ndasubiye ndatakambye ngirira imbabazi abasabwe ikigongwe bose bagitanze ku mugaragaro batajya umunwa umwe muri abo yagize ati ubonye ko wagize ikosa kandi ukaba ucibuka yuko tuhora dusangira tukaburiwe n'umubyeyi umwe mama ukaba warikubisha agashi kugira ngo ukore iceyi ku bantu bose twabura twiyumvira ko aribo bamwishe jewe n'ukuri ndakugiriye ikigongwe bose hamwe abasabye ikigongwe n'abagabo batatu abagitanze nabo ni abakenyezi bane be n'umugabo umwe Pierre Claver Ndayicariye arongoye umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira CVR yitabye ibyo birori ari kumwe na bane mu bakomiseri bagize uwo mugwi amenyesha ko gusaba ikigongwe ku mugaragaro bifise akamaro ku muryango w'uwakoze ikibi be n'uwakorewe inabi gusaba ikigongwe dushaka uwakoze ikibi asezeye isi ni ikigume cyitirirwa umwana wiwe ni ikigume cyitirirwa umukenyezi wiwe kandi igihe yayikora atamubajije kandi icyo gifasha umuryango w'uwo yakoze ikibi kikongera kikaruhura n'uwakorewe ikibi ivyo vyabaye mu birori vy'isabukuru y'ubutungane n'amahoro yahimbajwe kuri uyu w'imana kuri paruwase katolika ya rusengo kakaba kabaye akaryo ko gushira ingori z'amashugwe ku kinogo rusangi cahambwemwo abantu biciwe mu isengero mu gwimo go mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu leta y'uburundi ikaba yaserukiwe muri ivyo birori na siriyake nshimirimana icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka jean claude nshimirimana kuri paruwase katolika ya rusengo Ruhango muri komine n'intara ya Ruyigi radio isanganiro Harakoze Jean Claude Nshimirimana murumvise yuko iyo sabukuru y'ubutungane n'amahoro yahimbajwe ku munsi w'ejo kuri Paroisse Katolika ya Rusengo ni mu ntara ya Ruyigi hari ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa esanse na mazutu mu ntara ya ngozi ku biturondwi biri muri iyo ntara nta na hamwe kirangwa ariko kuri magende icyo gitoro kiraboneka iritiro ya esanse ikagugwa hagati y'ibihumbi bine na bitanu itike yo kwiyunguruza ikaba yadugijwe ko henshi amafaranga ari hagati y'amajana atanu n'igihumbi n'inkuru tubaza apoline muzagara gipima initiro n'igice bagitanga ku bihumbi bitandatu ahandi naho ibihumbi ibido y'amayitiro mirongo ibiri bakayigurisha ibihumbi mirongo umunani na bitanu ni ukuvuga ko iyo yahora iri ku bihumbi bibiri n'amajana ane na mirongo itatu n'atandatu aho ingozi ivugwa hagati y'ibihumbi bine n'ibihumbi bitanu aho ku isoko ya magendu abakozi baho kuri ibyo bituro by'ibitoro bavuga ko batazi igihe izosubira kubonekera bagira igituma cy'iryo kena n'ibiduga ry'ibiciro hari abavuga ko iyo kiva ababakoresha babwira ko cyaduze igiciro mu biyunguruza ku ipikipiki mu gisagara cya ngozi aho bahora barihisha amajana atanu henshi ubu ni igihumbi abava ingozi bajya mu zindi ntara mu naho nabo nyine ku itike bakaba barengeje ko igihumbi baba biyunguruza canke bariko barubaka bakenera amazu tubashyira mu mabeni asigaye ibikoresho byo kubaka bose basaba bigejwe gukora uko bashoboye ico gitoro kiboneke vuba amazi atararenga inkombe ingozi sonari muzagara radiyo isanganiza urakoze muzagara abana n'abavyeyi bateshejwe izabo n'imyuzurira bari muri site ya kinyenya ya kabiri ni muri zone Gatumba ya commune Mutimbuzi basaba kuronswa ibikoresho by'ishure mu gihe amashure azotangura ku munsi wa mbere uza kubana barenga ibihumbi bibiri n'amajana atanu bari muri iyo site hafi ijana na mirongo icenda ngo nibo bonyene bamaze kuronka ibikoresho n'inkuru tubaza Mihaye Kanyange imiryango igihumbi niyo isigaye muri iyo site ya kinyinya ya kabiri abo basigaye n'abari bafise impangu nayo abari bapanze bagategwa n'imyuzurira bararonkeje uburyo bwo kuja kuba ahandi muri abo bahasigaye harimo abageze kuja mu ishure n'abasanzwe biga barenga ibihumbi bibiri n'amajana atanu tuyishime alice aja mu mwaka wa kane avuga ko cumi n'abiri cumi n'abiri nta kayi nimwe oya minani christine afise abana batatu asaba ko bufashwa nta n'ikintu na kimwe bararonka mhm. baraho baragaragara uko nyine twari twiteze ko muduha amakaye abo natwe abana bacu banjye uwa mbere yiga mu wa kane uwundi yiga mu w'indwi uwundi yiga mu wa kane yego ntibararonka tubasaba amakayi ibikoresho by'abana kugira abana batangura amashuri kuko hageze kujya kwiga bazoba bagize neza iyo site ya kinyinya bafise abana benshi bakeneye ibikoresho by'ishure harimo n'umwambaro w'ishure bishikirizwa na Fulgence Manirahinyuza arongoye hamwe ACPDH riharanira agateka k'abana rikaba rikurikirana ibikorwa vyo muri iyo site abana murazi neza ko bwa mbere bakeneye amakaye bagakenera ama uniforme muri ivyo vyose rero muri abo ibihumbi bibiri n'amajana atanu nta biboneka bararonka twaragerageje gusaba hirya no hino ariko ntiturabironka n'abandi dusanzwe dufashanya ngaha anya ah, abandi barabironka twizere yuko rero imbere yuko umwaka w'ishuri utangura abanyeshuri bose bari ngaha muri iyi site bazaba baronse ibikoresho by'ishuri bishobotse mbere n'amayiniforume bakayaronka kuko eh, ni bimwe mu byo bakeneye kugira ngo bashobore kwiga neza site ya kinyinya ya kabiri ni imwe mu masite yegeranirijwemwo abatewe n'imyuzurira y'uruzi rusizi n'amazi y'ikiyaga tanganyika kuva mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze isanganiro ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itandatu ano makuru tuyabandanize mu gisata cyindero uburyo bwo gukina makarata mu kwigisha icigwa ca fizike buriko burageragezwa mu mashuri amwamwe nka lycée igenda mu bushakashatsi bwakozwe n'umuhinga mu bijanye n'inyifato n'inyigisho byerekana kubwo ubwo buryo buzotuma abana biga neza ico cigwa batarambiwe idefonse nsengiyumva sigura ko mu gukina karata bisunga icigwa kanaka n'inkuru twateguriwe na Vestine Butoyi kuba ibyigwa bisaba kuyumvira cyane nk'ibiharuro na fizike bititaweho na bamwe mu banyeshuri ariko bano bagakunda inkino byatumye Ildefonse Sengiyumva umuhinga mu bijyanye n'inyifato n'inyigisho akaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi agira ubushakashatsi ku bijyanye no gukoresha amakarata y'inkino mu kwiga icigwa ca fizike ivyo twavyumviriye tumaze kubona ko ah, abanyeshuri badakunda kwiga ibyigwa nk'ibiharuro na fizike ugasanga bakunda ibintu byo gukina gusa ariko ihageze mu vyigwa nka fizike na mate ugasanga barasinzira niyo babajije bavuga ngo bitera itiro bakava ko hatanifuza no kuzobibandanya muri kaminuza ariko twaraba tugasanga gukina barabikunda barabinezerererwa atagahato ikoreshwa ry'ayo makarata mu gutanga ikigo cya fizike iri defonse sengiyumva asigura ko ayo makarata aba ari ikicigwa kanaka hampande y'utumenyetso tumwe tumwe dusanzwe ku makarata yo gukina eh, dufata ya makarata nyene asanzwe akinwa eh, ya yandi ariko kwa gasaraba kiyembe niki bijya nyene tumenyereye tugafata ikarata ingana kujya nyene isa kujya nyene mugabo tukayishiramwo icigwa kijanye n'ivyo tugomba kwigisha vyiyongera kuri twa tumenyetso twa turiho tujanye n'aya makarata uyu muhinga mu bijyanye n'inyifato n'inyigisho anavuga ko ku mashuri amwe nko kuri lise mu ishure shingiro bagerageje ubwo buryo bw'inyigisho bagasanga abanyeshuri bakoresheje izo karata biga neza icigwa ca fizike kandi batadebukiwe turamaze kubigerageza mu mashuri amwamwe ah, nk'ishuri ryisumbuye ryo mu igenda ishuri ryisumbuye ryo mu rusaka twarabonye yuko ibyo twatoye by'ifatakibanza bituma abanyeshuri bakunda icigwa ca fizike bakaciga batadebukirwa uwo mushakashatsi y'iridefonse sengiyumva amenyesha ko ubwo buryo bwo kwigisha icigwa ca fizike bugiye kugeragezwa no mu yandi mashure hama babonye bitanga umwimbu mwiza ubushikiranganji bubijejwe bufata ingingo bijanye urakoze Vestine abigeme ngo barashobora kunguruza abantu n'ibintu bakoresheje ipikipiki akarorero naka uwihanganye Janet arangurira umurimo mu gisagara cha Muyinga avuga ko umwuga awukora uko yawiyumvisemwo umwigeme w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri avuga ko akora uwo mwuga wo kunguruza abantu ku ipikipiki kuko yawukunze natanguye inyonga ikinga gusa ndiyumvamo yuko mfite amaraso yo bandanya niga ibindi byuma biranzamo nyine nzandatora nk'ipakije ngiye nk'ahantu bagaca bampapfura kubwira ndabe ko nometiriza ndanduruka ndagenda ndayitoye nk'ahantu hatari abantu benshi cyangwa hatari ibyuma byinshi ndanduruka nyine ndamenyera ndamenya kugenda muri ambutiyaje ibyuma imbere ndamaze turema kubimenya kandi cyane tuwuronkamo ibya nkenerwa buri munsi nk'isabune n'umunyu nibyo byereka uwo mwigeme ko uwo mwuga umutunze isabune mbura nta mavuta mbura urashobora kuronka umunsi ejo ukabura urashobora gukora ukinjiza nka veni canke cumi na bitanu canke cumi umukire ndamutwaye ndamutwara akandiha neza nk'ubu basanze ngaha bavuga ati ngo nta n’umungu yoja kumupakira jendi ngaha abacokoza n'ibintu ubwo nobatera akamo yuko boza tukaba nka babiri cyangwa batatu cyangwa bane bamwe mu biyunguruza barashinga intahe kuwihanganya bunguruza neza uravye ubumenyi afise ku moto n'uburyo agendesha icuma urabona yuko ari umurambe mu kazi hari abo basumvye moto barahari kandi ni benshi kurya yakiriye akazi agakora igishoferi atitayeho ngo ni umukobwa cyangwa ngo arabona abandi barimwo barabikora nisho asubije abandi n'ukuri burya kwiyaminira mu kazi noneho biratuma ugera aho utogeze co kimwe n'abiyunguruza Jeannette wihanganye ahamagarira abandi bigeme gutsinda ubwoba bakitaho gukora imyuga yose muri politike naho guhindura ubutegetsi biciye mu nguvu za gisirikare ngo ni ibintu byari bikwiye gusezererwa muri Afrika kugira ngo uno mugabane utere imbere bivugwa na Zeno Ndayisenga umuhinga mu bijanye na politike ya Afrika asanzwe abi Pretoria mu gihugu cya Afrika y'Epfo kubwo muhinga ngo bategetsi bahindura ibwirizwa nshingiro kugira bagume ku butegetsi bari bakwiye kubihagarika kugira ngo ubutegetsi ntibuhererekanwe biciye mu nguvu za gisirikare akaba bivuze inyuma nyuma yaho habereye gutembagaza ubutegetsi kuri w'Imana mu gihugu ca Guinea Conakry bikozwe n'umugwi w'abasirikare haraheze imyaka irenga mirongo itanu eh, ibihugu bitari bike byo muri afurika eh, bigiye birahindura ubutegetsi biciye mu ngimba ibihugu byagiye eh, birahura n'ibyo byago nk'ibyo n’u Burundi bwisangamwo naho nyine impamvu zituma iryo hirikwa ry'ubutegetsi riba usanga zitandukanye ko bivana n'impamvu iyi canke iriya ariko rero ubu turi mu gihinjana cya mirongo ibiri na rimwe uguhirika ubutegetsi biciye ku nguvu za gisirikare bisa n'uko biri ko biratakaza akanovera mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe n'ibihumbi na cumi na kabiri muri afurika uh, y'uburaruko eh, ibihugu bitari bike byarahinduye intwaro biciye mu guhaguruka kw'abanyagihugu akenshi inzira nk'izo n'amakungu yaradushyigikira. ariko eh, guhindura ubutegetsi hakoreshejwe ingufu za gisirikare ni ibintu byari bikwiye gusezererwa muri afurika kugira ngo dushobore gushika ku iterambere rirama eh, ku rundi ruhande eh, abategetsi bahindura amabwirizwa shingiro eh, kugira bagume ku butegetsi bategerezwa kubihagarika kugira ngo bakinge ko ubutegetsi bwohererekanwa harinze gushigwamwo ingufu za gisirikare hanyuma ikindi ni uko ivyaraye bibaye muri Guinea Conakry uguhirika ubutegetsi bwa Alpha Conde yari amaze imyaka irenga cumi ku butegetsi birerekana ko ukwigumiza ku butegetsi ari kimwe mu bituma bituma afurika iguma mu kajagari naho biri uko eh, ibihugu bimwe bimwe nka zambia malawi afurika y'epfo kenya n'ibindi twabifatira ko akarorero mu bijyanye no guhererekanya ubutegetsi mu mahoro buraca bugacana ayandi mu nkino abaganga bavura abakinyi bakina umupira w'amaguru bategerezwa kuba barakurikiranye n'imiburiburi inyigisho zijyanye n'ubuvuzi mu mashuri yisumbuye muganga Jean Claude Majambere yanonosoye ibijyanye no kuvura abakinyi b'umupira w'amaguru amenyesha ko abo baganga batangura umwuga wo kuvura abakinyi nyuma y'izindi nyigisho baronswa n'abahinga b'umugwi hujejwe iby’ubuvuzi mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA bucanandi inkino na Jean Marie Vianney Ngendakumana kuko niho aheza akaronkera ubumenyi bw'ibanze bwo gushobora kumenya kuvura ukuvura abakinyi nico kimwe no kuvura abandi bantu itandukaniro rihari nuko abakinyi akeshi bavugwa imvune zibashikira iyo bariko barakina tuvuze rero kuvura abakinyi nico kimwe no kuvura abandi bantu uretse ko bitandukanira ko abakinyi bobo novuga bafite ibibazo bakunda kugira bisangije biba biturutse ku mwuga wabo bakora nka cane cane nkino z'umupira w'amaguru ni nkino harimo icyo bita uh, ugusekana kenshi rero baragira imvune zitandukanye ivyo bica bituma bituma abo baganga baroswa izindi nyigisho zitangwa n'abahinga b'umugwi ujejwe ivy'ubuvuzi mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA nk'uko muganga Jean Claude Majambere abandanya abishikiriza birasaba rero ko ashobora kuboneka ubundi bumenyi buza neza butumbera vya bibazo abakina inkino zitandukanye bakunda kugira nk'akarorero nko mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi barafise igisata rero kijejwe iby’ubuvuzi icyo gisata rero nico giheza kigatunganya inyigisho kuri bose kugira ngo gitange abajya kubyigisha ku migabane hama bo ku migabane nabo akaba aribo baheza bakavyigisha bo mu mashyirahamwe y'ibihugu abo mu bihugu nabo bakaheza bakabyigisha abaganga bo mu migwi iba igize ayo mashyirahamwe izo nyigisho zitangwa mu buryo butandukanye bivanye n'ikiringo zimara ikiringo bivana n'inyigisho bashaka gutanga icyo zerekeye kuko ibintu byose ntibabyiga kumwe ndetse ntibanakoresha nk'umwanya umwe Muri izo nyigisho hari zimara indwi zibiri hakaba n'izindi zimara ikiringo kirekire aho uzirangije ahabwa urupapuro rw'umutsindo. Ah, hari igihe batunganya inyigisho zishobora kumara nk'indwi kikifuza gutegura inyigisho zigezweho mu bijanye n'ubuvuzi muri ico gihe ico gihugu gica gisaba FIFA ikakirosa umuhinga yanonosoye izo nyigisho ndetse n'izo nyigisho rero nkiyo bazitunganije ku rwego rw'igihugu nka komisiyo medicale yo muri federation mu gihugu runaka irashobora gusaba bakabarungikira umuhinga yanonosoye ivy'izo nyigisho bagomba gutanga agaheza kaza kubafasha kugira ngo atange ubwo bumenyi muri bucana yandi nkino izokurikira Dr Jean Claude Majambere azodusigurira ukugene umuganga yanonosoye kuvura abakinyi arangura muga wiwe haba mu kibuga canke inyuma y'ikibuga urakoze Vianney harakoze n'uwo muhinga ni hano duce dusozerera amakuru twa twabateguriye kuri uno mutaga reka ndabashimire mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira Alphonse kubw'Imana niwe yari mu bw'ivyuma nawe nyene yakenuye mwese mugira umutaga mwiza